Arriba al quiosc, arriba al quiosc, construeix la teva taula de diàleg, la col·lecció amb què cada setmana obtindràs una nova peça per poder dialogar amb el govern espanyol. Això sí bé, <laughs> amb la primera entrega, les potes de la taula per només 17 euros amb 14. I de regal, un Pere Aragonès de mida real perquè ja tinguis un dels interlocutors. I si Sánchez no apareix, sempre el pots, eh, no ho sé, eh, pentinar? Sobre la taula de diàleg, dia, hora i hi serem. Construeix la teva taula de diàleg i diverteix-te perdent el temps. No podem assegurar que s'entreguin totes les peces. No s'accepten devolucions ni referèndums. Calcula!